بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. هل أتاك حديث الغاشية T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante وجوه يومئذ خاشعة Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, عاملة ناصبة préoccupés, harassés. تصلى نارا حامية Ils brûleront dans un feu ardent.